يا ربي يا رحمن ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Pogledajmo, draga braćo, šta je Kur'an. Na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مي القرآن Kur'anu objavljujemo što je lijek i milost za vjernike. ذاك في علا من سبحان الله ولا إله إلا الله Dakle, Kur'an je radosna vijez za vjernike i nagovještava im veliku, veliku nagradu. Hvala što pratite kanal. كاج الله وصلنك صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت القريب زيست أوناي وشيل برسما نيما نشتا od Kur'ana dakle ništa nije napametno učio od Kur'ana je kao napuštena srušena kuća زكى ليل قربتي لك من قلبي نيرا قلبي فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا za ono što te pritišće i ono što osjetiš tegobu nekad u svojim prsima lijek za to je Kur'an lijek za to je Kur'an jer ćeš u Kur'anu naći od Allahovih riječi ono što će te obradovati i ono što će taj teret iz svojih prsa odnijeti i uklonuti. Draga braćo, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na njegovog poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam, ono što je najpreće da se o njemu danas govori je svakako Allahova knjiga, Kur'an, je svakako Allahov govor Kur'an uzvišen je Allahov govor obzirom da smo danas već imali pokazivanje takmičenja u znanjima iz oblasti Kur'ana iz hifza teđvida i tefsira zato kažem draga braćo obzirom da ste već dugo ovdje neću se puno zadržavati a pokušat ćemo u najkraćim riječima kazati ono što je najbitnije inša Allah da se ovom prilikom kaže Kur'an je Allahov govor Kur'an je uzvišeni Allahov govor jasni Allahov govor Kur'an je muđiza Allahu poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam vječna muđiza do sudnjeg dana šta to znači braću kad kažemo da je Kur'an muđiza da je Allahova knjiga muđiza to znači da je nadnaravan nedostižan nedostižan od strane ljudi i džina i bilo koga drugog i bilo koga drugog i da ostaje ajet i muđiza i da svoju nedostižnost nedostižnost i uzvišenost iznad svih ostalih knjiga i svi, svakog ostalog i svakog drugog govora će pokazivati i ostati upečatljiv i jasan dokaz do sudnjeg dana. Kur'an kao Allahova knjiga, kao uzvišeni Allahov govor i kao muđiza između ostalog je i lijek za ono što je u prsima ljudi i u njihovim srcima ali je isto tako i lijek i za njihove tjelesne bolesti dakle prije svega govorimo o Kur'anu kao nedostižnoj knjizi i nedostižnom Allahovom govoru kao muđizi. U tom svjetlu pogledajmo kako sam Kur'an, odnosno kako Allah subhanahu wa ta'ala izaziva ljude, izaziva ljude i poziva ih, stavlja iz, ispred njih jedan vječni izazov kojim nikad niko nije odgovorio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala كل إن كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا reci kada bi se svi džini i ljudi skupili da naprave i dođu ili donesu da saberu jedan ovakav Kur'an da saberu naprave jedan ovakav Kur'an neće ga napraviti i neće sabrati ovakav Kur'an makar se međusobno svi međusobno pomagali makar jedni drugima pomagali u tome dakle jedan izazov ispred svih ljudi i svih džina kulle in ijtema'ati insu wal džinu Znači i džini i ljudi kad bi se skupili da dođu i da napišu i saberu jedan ovakav sličan, jednu knjigu sličnu Kur'anu, ne bi to uspjeli. Ne bi to uspjeli makar se i međusobno pomagali. Makar međusobno jedni drugima bili pomagači. Dakle, taj izazov je upravo se u njemu ogleda I upravo je u njem jedan od odraza te muđize. Jer da nije Allahov govor muđiza, da nije nedostižan i da nije izazov, ljudi bi već dosta odgovorili ovom izazovu. Jer koliko ljudi i šeitan i džini ulažu i trude se da odvedu sa Allahovog puta i da nađu i da dođu sa suprotnim dokazima protiv ovog Kur'ana i protiv ove vjere. Nisu nikad, nisu nikad na tom planu uspjeli. I ne samo to. Allah subhanahu wa ta'ala je ponudio još jedan izazov koji je manje težak koji je manje težak, lakši od ovog kaže Allah subhanahu wa ta'ala قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين reci dođite sa deset izmišljenih sura kao što su kuranske sure dakle da dođete i da donesete čitav Kur'an knjigu kao čitav Kur'an to ne možete dođite sa deset sura izmišljenih sura kao što su kuranske sure i pozovite koga god možete i koga god hoćete koga vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sva svoja božanstva i sve svoje prijatelje pozovite pa onda sastavte makar deset sura kao što su kuranske sure nikad se taj izazov nikad na taj izazov nikad na taj izazov ni ljudi ni čini nisu ni blizu uspjeli odgovoriti zatim Allah subhanahu wa ta'ala zatim Allah subhanahu wa ta'ala obzirom da ne mogu to učiniti još manjim izazovom još manjim izazovom izlazi pred ljude i kaže Allah subhanahu wa ta'ala وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Ako vi sumnjate i imate bilo kakvu sumnju u ono što mi objavljujemo svome robu, ono što mi objavljujemo Muhammedu sallahu alaihi wasallam onda dođite sa jednom surom sa jednom samom surom kao što su kuranske sure samo jednu suru sastavte kao što su kuranske sure vada'u šuhedakum min duni Allahi i pozovite sve od svojih božanstava koga možete mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koga obožavate in kuntum sadiqin ako istinu govorite ako istinu govorite nakon svih ovih izazova nakon svih ovih izazova možemo nastaviti i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu koji je opet odraz muđizi ovaj ajet u kojem stoji izazov da dođete sa jednom surom, ovi koji ne vjerujete, je izazov. I muđiza ostaje do sudnjeg dana muđiza. Niko na ovaj izazov ne, neće moći i neće uspjeti odgovoriti. Ali je još veća muđiza da iza toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa illam tef'alu wa lam tef'alu a ako to ne uradite a nećete to uraditi Dakle, izazov je pred vama, a ako to ne uradite, a nećete to uraditi, dakle, ovo nećete to uraditi, je vječna, vječni Allahov govor i vječna garancija od Allaha subhanahu wa ta'ala, bez obzira koliko se ljudi napinjali i naprezali, da neće odgovoriti ovom izazovu. Neće doći ni sa jednom surom, kao što su kuranske sure. Volan tefali i nećete to učiniti. A ako to ne učinite, a nećete učiniti, volen te fa'alu, fattahu narallati wa kuduhan nasu wal hijjar. Bojte se vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Ljudi i kamenje biti. Uiddet bil kafir. A koja je pripremljena za kafire i za nevjernike. ova Allahova knjiga ova Allahova knjiga je sabrala sav bereket sav hajr svo dobro i dunjaluka i afireta kako? onaj ko želi da proživi sretan i udoban život na dunjalku neće tu sreću i tu blagodat naći mimo Kur'ana neće je naći mimo Kur'ana naće je u Kur'anu neka uzme Kur'an, neka čita Allahove ajete i neka postupa onako kako Allahovi ajeti nalažu, doživit će tu sreću na dunjalu. A to će ga odvesti i uzdići na deređe zbog koji će mu Allah subhanahu wa ta'ala još veću sreću i blagodat dati na ahiretu. Zato kažemo Kur'an je knjiga koja je sabrala sav hajer svo dobro dunjalka i ahireta onaj koga prihvati i bude tražio taj hajer naći će ga i na dunjalku i na ahiretu onaj koga odbaci onaj koga odbaci prošlo ga je svo dobro i dunjalka i ahireta na dunjalku će proživjeti teškim životom ومن أعرض عن ذكري ako se okrene od mog zikra, od spominjanja, mi ćemo mu dati maišetan danka, tegoban život, tegoban život. Kafiri imaju tegoban život i na dunjaluku, bez obzira kako svana njihov život izgleda. Proći će ga s te strane dobro dunjaluka. Neće osjetiti smironost i zadovoljstvo ni na dunjaluku ali je još gore to što će ga proći dobro ahireta što će na ahiretu poslije toga opet biti vječiti i vječni nesretnik pogledajmo draga braćo šta je Kur'an na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže kaže Allah subhanahu wa ta'ala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مي القرآن Kur'anu objavljujemo što je lijek i milost za vjernike. Pazite, to je jedna strana. nazilu fil وَنُنَزِّلُ فِي huva šifa'un wa rahmetun lil mu'mini. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost za vjernike. Wala yazidu zalimina illa khasara. A zalimima i čafirima ono što objavljujemo, ono što je lijek i rahmet i milost za vjernike, to čafirima ništa neće povećati osim propast. Osim propast. Jedna ista sura, jedan isti ajet, jedan isti Kur'an, iste Allahove riječi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih da su za vjernike lijek i milost. A u istom trenutku za čafira samo će ništa im povećat neće osim njihove propasti. Dakle, da svaku sve te Allahove riječi i sura i ajete koje objavljuje povećavaju čafirima samo njihovu propast. Kur'an je lijek. Lijek za ono za vjernike. Kako lijek? Lijek za njihova srca. Liječi srca od strasti. Od strasti. Jer srce koje je ogrezlo u strastima i žudi za tim strastima, ono je bolesno. I ono je nezadovoljno. Zatim liječi srca od šubhi, od smutnje, sumnji, raznih filozofija, ideja, naopakih, fantazija koje sam čovjek ne može da shvati, a koje mu i zbog kojih osjeća neugodnost, nelagodnost i tegobu. A to je bolest. To je ta bolest koju on osjeća u svom srcu. Kur'an je lijek za to. Isto tako Kur'an je, osim što je lijek za to, lijek i za stvarne tjelesne bolesti. I za stvarne tjelesne bolesti. Isto tako Kur'an je lijek i za to. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovaj Kur'an naziva svjetlošću. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jehdi bihi Allahu man ittaba'a rizvanahu subola salam wa yukhrijuhum min abdulumati ila nur Kaže da je ovo jasna knjiga da je ovo jasna knjiga kojom Allah subhanahu wa ta'ala upućuje oni koji traže koji traže Allahovo zadovoljstvo upućuje na pravi put i izvodi ih vojuhriđuhum min al ila an nur i izvodi ih iz tmina iz mraka na svjetlo zatim Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva i jedna od osnovnih njegovih dakle uloga Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je između ostalog jedna od osnovnih uloga Kur'ana i to da donese vjernicima radosne, radosne vijesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna hada al-Qur'ana jahdi lilleti hije akvamu wa yubashir al-mu'minina alladhina ja'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana anna lahum ajran kabira kaže Allah subhanahu wa ta'ala zaista ovaj Kur'an upućuje na pravi put ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا i donosi radosnu vijest vjernicima koji čine dobra djela da, da ih za ta dobra djela čeka velika nagrada velika nagrada dakle Kur'an je radosna vijest za vjernike i nagovještava im veliku, veliku nagradu zatim Allah subhanahu wa ta'ala između ostalo Kur'an naziva hikmetom, mudrošću. Mudrošću. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zalike netluha alejke min al ajati wa zikri al hakim. To je ono što mi čitamo, što mi teb čitamo. To je ono što ti objavljujemo od ajeta i mudrog zikra i mudre opomene i mudre opomene. Dakle, Kur'an je, Kur'an je po sebi mudrost. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva savjetom, savjetom i opomenom, i opomenom, mevajdom, dakle savjetom i opomenom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fazakir bil Kur'ani man je kafu Opomeni Kur'anom one koji se boje prijetnje. Opomeni Kur'anom one koji se boje Allahove prijetnje. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuhan nasu, kad ja'atkum mev'idatum min rabbikum wa šifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O ljudi, vama je došla mev'ida, došla vam je opomena i evo i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala potencira na tome da je Kur'an lijek, Došla vam je mev'izatum mir rabbikum opomena od vašeg gospodara wa shifa'un lima fi sudur i za ono što je u prsima Dakle, za ono što te pritišće i ono što osjetiš te gobu nekad u svojim prsima lijek zato je Kur'an. Lijek zato je Kur'an. Jer ćeš u Kur'anu naći od Allahovih riječi ono što će te obradovati i ono što će taj teret iz svojih prsa odnijeti i uklonuti. Zatim, šifa lima fi sudur. Vahudan i uputa i milost wa rahmetan lil mu'minin i milost vjernicima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Kur'anu kaže da u njemu ništa nije propušteno, da u njemu ništa nije propušteno kada odgovara onima koji kažu kad bi se kad se govori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem laula nuzila alayhi ayatun min rabbi da da se da se hoće kakav ajet kakav dokaz objaviti njemu od njegovog gospodara pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم رسي الله سبحانه وتعالى موجه objavit ajete ali većina njih većina njih ne zna a zatim kaže وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم نيما نيتني životinje koja hoda po zemlji koja se miče po zemlji hoda Dakle, ni jednog živog bića, niti ni jedne ptice koja leti u zraku, a da nisu umeti, da nisu svjetovi poput vas. Dakle, sve životinje koje hodaju po zemlji i sve ptice koje lete u zraku su svjetovi poput vas. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma farratna fil kitabi min shay'." ništa mi u knjizi propustili nismo ništa izostavili nismo sve smo spomenuli sve smo spomenuli ma farratna fil kitabi min shay ništa u knjizi propustili nismo zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ i mi smo u ovom Kur'anu ljudima potanko objasnili i naveli sve primjere razdorazne primjere dakle mi smo ljudima potanko im objašnjavajući naveli razne dakle sve primjere za sve za sve smo im naveli, naveli primjer zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب tibjana li kulli šej i mi smo ti objavili Kur'an kao objašnjenje za sve kao objašnjenje za sve kao objašnjenje za sve zato se za Kur'an kaže da onaj ko bude tražio uputu mimo Kur'ana šta će sa njim biti da će zalutat da će ostati bez upute upravo zbog toga što Kur'an što Kur'an obuhvata sve one probleme za koje mi tražimo rješenja direktno ili indirektno direktno da je spomenuta stvar u Kur'anu ili indirektno da je na neki način malo napomenuto u Kur'anu a da je došao sunnet pa to precizno pa to precizno objasnio ili da je Kur'an postavio generalna općenita pravila pod koja potpadaju i sva ostala pitanja koja, koja Kur'an nije direktno spomenuo. A zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَرَ A insan najviše je, naj, je onaj koji najviše raspravlja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže objavili smo Kur'an kao objašnjenje za sve, ali je insan, ali insan taj koji najviše želi, koji najviše hoće, hoće da raspravlja. Koji najviše hoće da raspravlja. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovaj Kur'an naziva slavljenim. Da je slavan, da je uzvišen. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, qaf wal Kur'an il-Majid kaf tako mi slavnog Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala se Kur'anom kune kune se slavnim Kur'anom wal Kur'an il -međid. zatim Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude da razmišljaju o Kur'anu nakon svega što smo ukratko spomenuli o Kur'anu iz Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude da razmišljaju o ovom Kur'anu. Da razmišljaju o njegovim ajetima, o njegovim značenjima i da uzimaju ibrat i pouku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu zašto ne uzimaju ibrat iz Kur'ana ili su njihova srca zaključana ili su njihova srca zaključana ili su na njihovim srcima katanci ili su na njihovim srcima katanci dakle mi smo između dvije stvari ili učimo Kur'an i razmišljamo o njemu i o njegovim značenjima i uzimamo ibret i pouku i pravi put iz njega ili su nam srca za zakatančena. Ili su na našim srcima katanci. Isto tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Isto tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا zašto oni ne razmisle o Kur'anu kad bi Kur'an bio od nekog drugog mimo Allaha našli bi u njem puno proturječnosti puno proturječnosti Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kako ističe ističe dakle da je najveći dokaz između ostalog i najveća muđiza Kur'ana što je šta u njemu nema nikakvog nikakve sumnje la rajba fihi nema nikakve sumnje i da nema nikakve proturječnosti da nema nikakve proturječnosti zato je ostala na, ostao najveći problem ljudima koji pišu knjige da napišu knjigu u kojoj nema proturječnosti proturječnost dakle kontradiktornost da na jednom se mjestu kaže jedno a da se na drugom mjestu kaže drugo nema takve knjige poslije Kur'ana nema takve knjige poslije Kur'ana nema takve knjige poslije Kur'ana sve ovo nas upućuje na veličinu Kur'ana na veličinu te Allahove riječi koja je ispred nas koja je tu uvijek oko nas u rafama, vitrinama. Međutim, ono što se može primijetiti da je vrlo rijetko ispred nas i da malo Allahove ajete čitamo i malo iz njih pouku uzimamo. Obzirom da je to jedina Allahova knjiga koja je ostala originalna i nepromijenjena. Obzirom da je to jedina Allahova riječ koja je došla do nas, dopurla, do nas ostala sačuvana kao uputa nama morali bi se zapitati i tražiti i interesovati se šta ima u toj Allahovoj knjizi šta je to ta Allahova poruka koju je on dostavio svim ljudima do sudnjeg dana više bi dakle interesovanja prema toj knjizi morali imati i više na tom planu i na, istraživati i učiti i Allahove ajete i Allahove ajete proučavati kako mjesto zauzima Kur'an i oni koji ga uče to ćemo lahko dok učiti kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul kefa billahi shahidan bejni wa bejnekum ومن عنده علم الكتاب kada odgovara onima koji ubacuju sumnju ubacuju sumnju u Kur'an da nije objavio od Allaha kaže reci meni je dovoljan svjedok Allah između vas i mene dovoljan mi je svjedok Allah i oni ومن عنده علم الكتاب i oni koji znaju šta je knjiga i oni koji znaju šta je knjiga kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u hadisu koji nam naj slikovitije govori o mjestu Kur'ana i kako mjesto treba da zauzima u našim životima i u našem sistemu vrednovanja kaže poslanik sallahu alaihi wasallam hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa'allama najbolji od vas je onaj koji izučava Kur'an koji uči Kur'an i druge njemu podučava najbolji od vas je onaj koji uči Kur'an i druge njemu i druge njemu podučava kakve su vrijednosti učenja Kur'ana isto tako kroz par hadisa možemo vidjeti kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه učite Kur'an zaista će Kur'an na sudnjem danu doći da svjedoci doći da se zauzima, da se zagovara za one koji su ga učili. Dakle, Kur'an će doći na sudnjem danu i biti će fađija. Zauzimati se za one koji su ga, koji su ga učili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladine jatune kitab Allahi wa aqamu salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كاج الله سبحانه وتعالى زايستا أوني كويس أوتي القرآن زايستا أوني كويس أوتي القرآن i obavljali namaz dakle koji su učili Kur'an u smislu stalno ga učili stalo i konstantno ga učili i konstantno ga učili jer se koristi glagol u sadašnjem vremenu jatlune al Kur'ana inna allazine jatlune al Kur'ana oni koji ga stalno stalo budu učili, da, stalo se budu družili sa Kur'anom i koji budu obavljali namaz i od onoga što smo i mi dali budu javno i tajno udjeljivali oni se nadaju oni se nadaju a u nagradi koja nikad neće propast. Nadaju se trgovini koja nikad neće nikad neće propast. Nikad neće propast. Ajet koji govori i nagovještava vječnu nagradu. Nagradu za koju čovjek neće strahovati. Dakle, neće strahovati da će jednog dana nestat, prestat. Takvu nagradu Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima koji uče Kur'an. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji čita "Ellezî yakra'u'l Kur'âne ve huve mâhirun bihi ma'a seferati'l kirâmil berar." Onaj ko uči Kur'an i vješto ga uči, dobro ga uči, lako mu je da ga uči, dakle vješt je u učenju Kur'ana, onaj ko uči Kur'an i vješt je u učenju Kur'ana, biće sa odabranim pobjednivim i čistim melecima ma'al kiramil barara bit će sa melecima zatim kaže Allah poslanik sallahu alaihi sallam valladi jakra u Kur'ana wa yata ta'ta a onaj koji uči Kur'an i zamuckuje i zamuckuje pri učenju Kur'ana ويتتعتع فيه وهو عليه شاق zamuckuje pri učenju Kur'ana i to učenje mu je teško وهو عليه شاق dakle Kur'an je za njega težak učenje Kur'ana teško lehu ajran njemu pripadaju dvije nagrade njemu pripadaju dvije nagrade kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje o vrijednosti učenja Kur'ana men qara'a harfan min kitab Allahi falahu hasana ko pročita jedan harf iz Allahove knjige njemu je zato upisana jedno dobro djelo wal hasanatu bi ashri amthaliha a svako dobro djelo se desetrostruko nagrađuje wala akulu alif lam mim harf ne kažem da je alif lam mim harf nego alifun harf wa lam harf wa mim harf wa mim har dakle možete zamisliti draga braćo u jednom ajetu koliko, koliko je harfova koliko u jednoj kraćoj suri koliko na jednoj stranici i koliko je to puta deset dakle na jedan vrlo lahak vrlo lahak način Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti i blagodati prema nama ostavio nam je mogućnost da uvećavamo svoja dobra djela na jedan lagodan i lahak način zatim kaže Allah poslanik sallahu alaihi ve sellem nasuprot ovih koji uče Kur'an ističu Allahu Allahu ljubav ističu Allahu nagradu i čeka ih Allahova nagrada nasuprot toga, toga kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'ani kal bayt al-kharib zaista onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana dakle ništa nije napametno učio od Kur'ana je kao napuštena srušena kuća innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'ani kel bejtil farid onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana je kao srušena, napuštena napuštena kuća draga braćo kad se radi o učenju Kur'ana potrebno je napomenuti određene adabe dakle adabe prilikom, prilikom učenja Kur'ana šta čovjek treba o čemu treba da vodi računa. Svakako, na prvom mjestu, kao i kod svih drugih tijela, mora da vodi računa da to učenje Kur'ana i to dijelo bude iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi toga što je to Allahov govor. Radi toga što je to Allahov govor. Zatim, druga stvar, da kad uči Kur'an da kad uči Kur'an traži i ide ka tome da dokuči značenje značenje Kur'ana značenje Kur'ana svakako nama to često predstavlja problem međutim danas alhamdulillah svako ko želi da dokuči da dokuči barem izbliza a možda i sa širim tefsirom, već i tefsire imamo prevedene, može da se vrati i da upozna prava značenja tih Allahovih riječi. Dakle, da Kur'an uči razmišljajući o onome što uči. Da ne uči Kur'an samo formalno, a da razmišlja o nekim drugim stvarima. Zatim, da uči Kur'an da uči Kur'an pod abdestom. A posebno da opere da opere zube prije učenja Kur'ana. Prije učenja Kur'ana. Jer se spominje u hadisima da meleci preuzimaju svaki, dakle, sve što od Kur'ana izađe iz usta sinova Adamovi da to meleci preuzimaju. Zatim, da Kur'an ne uči na prljavim mjestima na mjestima gdje je zabranjeno obavljati namaz da na tim mjestima ne uči Kur'an zatim da prije svakog učenja Kur'ana prouči Eudu Bilu mi kažemo Eudu Bilu znači da traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana Eudu Billahi mine šeitanir rajim kad god počinjete učiti Kur'an dakle treba proučiti Eudubin. Zatim da bismilu uči na početku svake sure. Kad počinjete učiti Kur'an, sa mjesta gdje nije početak sure, učite samo Eudubillahi mine šeitane vlađi. A kad počnete učiti Kur'an sa mjesta gdje je početak sure, onda učite i Eudu billahi mine šeitanu vađim, isto tako Bismillahirrahmanirrahim. Zatim, da pokušava i da se trudi da uljepša svoj glas koliko god može da se posebno i strogo drži teđvidskih pravila pravilnog učenja Kur'ana jer teđvidska pravila i poštivanje teđvida prilikom teđvidskih pravila prilikom poštivanja teđvidskih pravila prilikom učenja Kur'ana daje ljepotu Kur'anu makar čovjek u osnovi i ne imao i najmo neki lijep, lijep glas. Zatim da Kur'an uči razmišljajući o njegovim značenjima da bude prisutan pri tim značenjima i da ta značenja utiču na njegovo srce na njegovo raspoloženje zatim kad god najđe na mjesta gdje se spominje Allahova milost Allahove blagodat džennet i tako dalje da zastane i da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala te blagodati da mu podari te blagodati a kad najće pored ajeta koji govore o Allahovoj kazni o Allahovoj srđbi da zastane i da traži zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti od toga Zatim da Kur'an se uči što je najvažnije da se uči sa nijetom šta? Sa nijetom da se radi po tim kur'anskim ajetima. Da se radi po onome što Kur'an od nas zahtjeva. Na koji način? Kada učiš Kur'an, svaki ajet kad pročitaš treba da znaš da je to direktno obraćanje Allaha subhanahu wa ta'ala direktno tebe da se Allah subhanahu wa ta'ala da doživljavaš svaki kuranski ajet kao da se Allah subhanahu wa ta'ala direktno tebi obraća pa ćeš onda shvatiti da se moraš ponašati onako kako ti Allah subhanahu wa ta'ala u tom Kur'anu koji učiš na ređenje od prilike ovo bi bili adabi ili ono što treba imati na umu prilikom, prilikom učenja Kur'ana. Nažalost, kad pogledamo naš život danas i naš odnos prema Kur'anu, onda ćemo vidjeti da većina, ogromna većina ljudi nikad Kur'an ne uči. Rekli smo, to je jedina Allahova knjiga koja je među nama. Jedina knjiga u kojoj nema sumnji. Jedina knjiga u kojoj nema nikakve protovrječnosti. Jedina knjiga u kojoj je apsolutna istina. I pored svega toga, I pored svega ovoga što smo rekli da je Kur'an i lijek za ono što je u ljudskim srcima i prsima i lijek od bolesti i uputa i svjetlost, pored svega toga vidimo da ogromna većina ljudi Kur'an uopšte ne uči. Zatim druga ogromna većina od onih koji inače Kur'an uče, uče ga ne razmišljaju o njemu. Ne razmišljaju o njemu. Neće da se potrude da dokuće njegova značenja. Zatim, ogromna većina od onih koji ga uče, uče ga samo u namazu. Samo kad, kad moraju. Zatim, opet od te ogromne većine koja uči Kur'an, najveći dio njih ne radi po onome što uči i što nauči iz Kur'ana. Zatim najgore stanje u koje su dospjeli neki neki od sinova naših i iz domova naših je to da jednostavno neke kuranske ajete ne prihvataju da ih poriču da ih smatraju neprikladnim za današnje vrijeme i tako dalje što je očiti što je očiti kufr što je očiti kufr u koji nema nikakve sumnje dakle to je slika žalosna slika odnosa muslimana i islamskog ummeta prema Allahove knjizi tako Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što kaže Allah uh, Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu wa qala ar-rasul ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kao što je rekao poslanik kao što kaže rasul o gospodaru zaista je moj narod ovaj kur'an napustio zaista moj narod ovaj kur'an izbjegava zaista moj narod ovaj Kur'an izbjegava. Ibn al-Qayyim spominje ovo izbjegavanje i ovo napuštanje Kur'ana spominje i kaže da imaju različiti stepeni i različite vrste napuštanja Kur'ana. Pa kaže Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi Napuštanje Kur'ana može biti kroz napuštanje slušanja Kur'ana i napuštanje vjerovanja u Kur'an što je svakako kufr i najteži oblik napuštanja Kur'ana da se ne sluša i ne vjeruje i ne vjeruje u Kur'an zatim nakon toga dolazi napuštanje rada po onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u Kur'an kao što je zastajanje kod onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala o ohalalio i o oharamio kad nešto u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala o harami da zastanemo kod tog harama i da ne zapadamo u njeg a i kad nešto Allah subhanahu wa ta'ala o ohalali da to uzmemo kao halal i prihvatimo kao dozvoljeno i da u tome ne imamo nikakvog svog komentara. Zatim napuštanje Kur'ana u smislu da nam Kur'an bude sudija u svemu po čem se raziđemo. Bilo po pitanju vjerskih tema i problema, dakle šerijatskih pitanja, ili bilo da se radi o pitanju našeg tunjaluka i o našim međusobnim sporovima, da se uvijek vraćamo na Kur'an A samim tim Kur'an nas obavezuje da se vraćamo na hadis na poslanike sallahu alaihi wasallam i na svoje predvodnike. Zatim napuštanje napuštanje razmišljanja i shvatanja kuranskih ajeta i riječi. I da se dokući ono šta Allah subhanahu wa ta'ala zapravo određenim riječima, određenim kuranskim ajetom želi reći. Zatim, napuštanje Kur'ana u liječenju. Da ne uzimamo Kur'an kao lijek. Da svugdje drugo lijeka i upute tražimo, a da Kur'an napuštamo i ostavljamo. Zatim, dakle, napuštanje i u praktičnom liječenju ne samo od bolesti srca, od bolesti od strasti, i od sumnji i šubhi, nego i od praktičnih tjelesnih, stvarnih tjelesnih bolesti. Dakle, sve to spada u ovo napuštanje Kur'ana o kojem Allah subhanahu wa ta'ala o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zbog čega zbog čega napušta napuštaju muslimani Kur'an Zbog čega tu najveću blagodat koju čovjek može imati na dunjaluku, a to je Allahova knjiga i Allahova uputa ispred njega, muslimani danas zamjenjuju sa svim i svačim. Sve im je draže i nekako ljepše im se čini od onoga što je najljepše. Od onoga što je najljepše. Kaže za Kur'an, Osman radijallahu anhu, da su nam srca zdrava, nikad se ne bi zasjetila Kur'ana. Nikad se, da su nam srca zdrava, nikad se Kur'anom ne bi, ne bi zasitila. Zbog čega je napušten Kur'an? Svakav jedan od najvećih razloga je nevjerovanje. Dakle, onaj koga je napustio zapravo u njega i nevjeruje. U njega i ne vjeruje. Nevjerovanje i poricanje i poricanje istinitosti Kur'ana, makar to javno i ne izjasnio se makar se tako javno ne izjasnio iako javno govori da vjeruje u Kur'an ali ako ga nikad ne uči i nikad ga ne iščitava to znači da on u svojoj suštini i svojoj unutrašnjosti i ne vjeruje i ne vjeruje u Kur'an. Zatim nepoznavanje značenja Kur'ana je svakako jedan od osnovnih uzroka napuštanja Kur'ana. Zatim opuzimanje i zaokupljanje dunjalukom, a zaboravljanje na ahiret. Zaboravljanje na ahiret. Nema, nemamo jednostavno vremena. Toliko smo se zaokupili dunjalukom i sticanjem dunjalučkih blagodati da jednostavno nemamo vremena za Allahu riječ. Nemamo vremena za Allahu riječ. I to je jedan isto tako od osnovnih uzroka napuštanja Kur'ana, a time i osnovnih uzroka propasti. Zatim, vidjet ćete da ljudi u, svojim, u sklopu svojih dnevnih aktivnosti imaju određeno i ostavljeno vrijeme, ostavljeno vrijeme, isplanirano vrijeme za praćenje vijesti, za praćenje vijesti, za prelistavanje dnevne štampe i tako dalje, a nigdje u planiranju tog rasporeda dnevnog vremena nema da je raspoređeno i isplanirano vrijeme za učenje za učenje Kur'ana da zatim slušanje muzike slušanje muzike braćo je jedan od najvećih uzroka što se Kur'an napušta jer muzika je šta šejtanski Kur'an šejtanski Kur'an a Kur'an šejtanski i Kur'an Allahov Allahova riječ neće se sastati u jednom srcu neće se sastati u jednom srcu I sve dok ne ostavimo te šeitanluke i taj šeitanski govor i te njegove igre i zabave, malo će ili nikako Kur'an imat prostora u našim srcima. Zatim, nada u dug život i odgađanje, i odgađanje. Neka, nekad će ja poslije, nekad će ja kasnije, činiti sve druge ibadete između ostalog i kasnije su nekad i učiti i Kur'an. Kad ostarim, jest, ako, ako ostarim. A i kad ostarim, nisam, ko mi garantuje da ću kad ostarim, da će se moje srce okrenuti i otvoriti prema Kur'anu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala okreće ljudska srca kako hoće i kuda hoće. Zatim, zapošljavanje drugim, drugim naukama. Čak šeitan često zavara insana da se često bavi drugim šerijatskim znanostima i posvećuje više pažnje isčitavanju hadisa, komentara hadisa, fikha, propisa i tako dalje, a malo malo posvećuje prostora prostora Kur'anu što je u stvari šeitanska zamka ako ne može čovjeka skroz odvratiti od dobra onda ga može navratiti da radi ono što je manje dobro ono u čem je manji manji kajr dakle sve su to sve su to razlozi i putevi i uzroci napuštanja Kur'ana sve su to uzroci napuštanja Kur'ana Kad govorim o napuštanju Korana u smislu njegovog učenja, izučavanja i razmišljanja o značenjima, onda možete zamisliti na kojem smo stepenu i dok smo dogurani kad se govori o napuštanju Korana u smislu praktičnog življenja po Koranu. A kako ćemo i živjeti po Koranu kad još i ne znamo šta sve šta sve Allah subhanahu wa ta'ala nam poručuje u tom Koranu. Šta nam sve Allah subhanahu wa ta'ala naređuje? šta od nas traži, kakve nam savjete, upute i smjernice daje. Koliko je daleko naš porodični život, lični prvo život, a onda porodični život i naši porodični i međusobni odnos, odnos prema ženi, prema djeci, prema roditeljima, prema roditeljima, prema komšijama, prema ostalom svijetu, prema ummetu, koliko je daleko od onoga što Kur'an od nas zahtjeva, kad je toliko daleko od nas sam Kur'an i Allahova riječ. A koliko smo tek daleko kao ummet i kao džemat od toga da sudimo po Allahovom zakonu i da sve vrhunimo prema šerijetu i da sve vraćamo vraćamo na šerijet. Ovo su neki ibrati i pouke koje inša Allah sa ovog današnjeg natjecanja u učenju Kur'ana trebamo ponijeti uz Allahovu pomoć sa ovog mjesta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor, da vam ovaj sabor i ovo, bor, ovaj boravak ovdje u mjestu i tevhid upiše u zikr i badet i stavi na vagu dobrih dijela na danu kad će nam dobra dijela najviše trebati.